Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի այս թողարկմանը խոսելու ենք գախնալուսումների, նամակագրությունների եւ հաղորդագրությունների գախնազերծման տեսագրությունների օրինական եւ անօրինական դրսեւորումների մասին։ Ով կարող է գախնալսել, ով է իրավասու, երբ է գախնալուսումը համարվում օրինական։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք փաստաբան Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք եւ այսօր մենք խոսելու ենք հերախոսային խոսակցությունների գախնալստման, գախնի նկարահանման, ներքին դիտման թեմաների մասին։ Պարոն Սարգսյան, եւ այսպես առաջին հարցը՝ գախնալուսումը երբ է համարվում օրինական, իրավապահները կարող են արդյոք ցանկացած մարդու գախնալսել մի խոսքով օրենսդրությամբ ինչ է նախատեսվում, ինչ է սահմանում սահմանադրությունը արտադրությունը շատ տարածված հարց է։ Մեր մոտ գրասենյակ հաճախող բազմաթիվ քաղաքացիներ հետարկվում են արդյոք կարող են իրենց գաղտնա լսել, թե ոչ, եւ նաեւ իրենք հետարկվում են, թե իրենք կարող են այլոց լսել, թե չէ, դա ինչպես է արվում, դա արդյոք բջջային օպերատորների ցանկությամբ է, հայեցողությամբ է, կամ իրավապահները կարող են արդյոք ցանկացած մարդու նա լսել կամ նամակագրությունը վերահսկել։ Նշեմ, որ շատ բարդ գործընթացով է անցնում քրեական հետապնդման մարմինը գաղտնալսելու թույլտվություն ստանալու համար։ Մենք սահմանադրությամբ ունենք անձի նամակագրության եւ ցանկացած տիպի հաղորդակցման գաղտնիության պաշտպանության բարձր շեմ։ Օրենսդրությունը թույլ է տալիս միայն ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություններով իրականացնել գաղտնալսումներ։ Եվ այդ գաղտնալսումներն իրականացվում են իրականաց բացառապես դատարանի որոշման հիման վրա։ Պատկերացրեք քրեական գործ է քննվում, այդ քրեական գործով ձեռք բերված տվյալներով ենթադրվում է, որ կոնկրետ անձ կարող է տեղեկություններ իմանալ գործի քննության համար կարևոր հանգամանքների շուրջ։ Քնիչը պետք է միջնորդություն ներկայացնի դատարանին, հիմնավորի գաղտնալսման իրավաչափ նպատակը, որովհետև նախ պետք է նպատակ լինի եւ այդ նպատակը պետք է լինի իրավաչափ, նաեւ այն փաստերը պետք է ներկայացնի դատարանին, որոնք հիմք են տալու հավատալու, որ հսկվող անձը որոշակի տեղեկություններ ունի եւ այդ տեղեկությունները գործի համար էական նշանակությունն են։ Նոր դրանից հետո դատարանը կարող է թույլատրել, կարող է նաև մերժել։ Պարտադիր պայման է, որ քնվող հանցագործությունը կատարված լինի այնպիսի արարք, որը ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք է համարվում։ Երբ որ դատանի որոշումը լինում է, դատանի որոշումը արդեն կատարում են համապատասխան ստորաբաժանումները, քնիչ ինքը չի նստում լսում դա ուղարկվում է ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանում, իրեն գախնալսում են, հետո գախնալսված տեղեկությունները փոխանցվում են քնիչին։ Այո։ Քնիչը չի կարող ամբողջ գախնալսման նյութը դնել քրեական գործում, կարող են այնտեղ շփումներ լինել, այնպիսի շփումներ, որոնք գործին չեն առնչվում եւ անձնական, ընտանեկան գաղտնիքներ են պարունակում, սակայն գործին չեն առնչվում, դրանք ինքը պետք է գործի մեջ չպահի։ Անպայման ինքը վերցանում է լսում է ամբողջ ձայնագրությունը եւ որոնք որ գործին չեն առնչվում, ինքը քրեական գործում չպետք է պահի, որովհետեւ քրեական գործը հետագայում նաեւ դատավարության մյուս կողմերին են հասանելի դառնում եւ այնպես չլինի, որ մեկ այլ անձ, ով չի առնչվում տվյալ քրեական գործին, իր խոսակցության բովանդակությունը ընդեղից հրապարակվի։ Շատ հետաքրքիր այցելուներ ենք նաև ունենում, լինում են կանայք, ովքեր գալիս են եւ ասում են, որ ուզում եմ իմ ամուսնու նամակագրությունը ստանալ, ասում եմ ես, չգիտեմ, իրեն կասկածում եմ ինչ որ մտարարքների մեջ։ Շատ օրինակ կան կանայք, որոնք ասում են, մենք ցանկանում ենք դիմել, չգիտեմ, բջային օպերատորին եւ ստանալ։ Երբ իրենք բացատրում ենք, որ դա կատարվում է, իրենք ասում են լավ դիմեմ ոստիկանությանը ստանամ։ Այո։ Մենք բացատրում ենք, որ դու եթե դիմում ես ոստիկանությանը, ոստիկանությունը չի կարող քո մահաճույքով, քո ներքին կասկածները բավարարելու համար ինչ որ տեղեկատվություն վերցնել, որ անձնական գաղտնիք է։ Պարոն Սարգսյան, ամեն դեպքում օրինակ պատկերացնենք, որ մեկը որոշում է գախնավոսել ինչ որ մեկին, ինչ հետևանքներ կարող են առաջանալ, արդյոք կա նախատեսված նման դեպքերի համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսված քրեական պատասխանատվություն կա, դրա համար կա ազատազրկման ձևով նախատեսված պատիժ եւ նաեւ ասեմ, որ պատիժն ավելի խիստ է, <clears throat> եթե դա իրականացվել է պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ, եթե դա արվել է պաշտոնատար անձի կողմից, <clears throat> բավականին խստանում են պատիժները, եթե դրանք կատարվել են հատուկ տեխնիկական միջոցներով։ Այո։ Մինչև 3 տարի ազատազրկում կա նախատեսված հենց կոնկրետ նամակագրության եւ հաղորդակցման գաղտնիության սահմանափակման համար։ Բարոն Սարգսյան, իսկ փաստ է, որ վերջին շրջանում կարծես թե ցավոք պետք է նշենք, որ խոսք արժե զրկվել է եւ մարդկանց հետ ինչ որ պայմանավորվածություններ է ձեռք բերում հետո այդ պայմանավորվածությունները չես կարողանում ապացուցել։ Իսկի մի հարց, եթե երկու հոգի զրուցում են եւ հետո իրար լավ չեն հասկանում, զրուցակիցներից մեկը ձայնագրում է մյուսին, որպես իրեղեն ապացույց հետագայում ցույց տալու համար։ Այս պարագայում ինչ է սահմանվում։ Կարող է սա գաղտնալսում չէ։ Եթե մենք երկուսով զրուցում ենք եւ զրուցողներից մեկը ձայնագրում է, դա գաղտնալսում չէ։ Նույնիսկ դա ապացույց է օգտագործվում քրեական գործերով եւ մենք ունենք վճռաբեկ դատարանի որոշում եւ վճռաբեկ դատարանը փաստել է որ նման գործողությունները, նման զայնագրությունները նորմալ է, իրավական են, օրինական են եւ կարող են որպես ապացույց օգտագործվել քրեական գործերով։ Եթե երկու զրուցակիցներից մեկն է զայնագրում։ Պատկերացնենք իրավիճակ, երբ որ երկու զրուցակիցներից զերծ այլ անձ, երրորդ անձ է ձայնագրում։ Օրինակ մենք հիմա զրուցում ենք ինչ որ սարք մեզանից գախնի տեղադրված եւ մեզ ձայնագրում են, սա այլ է։ Դա եթե արվում է ոչ դատանի որոշման պապույնի է։ Եթե մենք երկուսով զրուցում ենք եւ գախնի ձևով մեզ ձայնագրում են, դա կարող է դա համարվում է, եթե օրինական է համարվում, դա համարվում է օպերատիվ հետախուզարարություն։ Դա համարվում է ներքին դիտում, որը իրականացվում է բացառապես դատանի որոշման հիման վրա, եթե այլ երրորդ անձի կողմից է արվում։ Նու այդ երրորդ անձը ասելով մենք նկատի պետք է ունենանք բացառապես քրեական հետապնդման մարմին։ Այո։ Հակառակ դեպքում դա ապույն է։ Քրեական հետապնդման մարմինը նույնպես ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություններով, եթե ինքը գտնում է, որ պետք է ներքին դիտում իրականացնել գործողությունը կատարի օպերատիվ հետախուզությունում։ Կրկին Միջնորդություն է ներկայացում դատարան, դատանի բացատրվում է արարքի գործողության իրավաչափ նպատակը, ինչ ենթադրյալ արդյունքներ պետք է ստանան, որից հետո թույլտվություն է ստանում եւ այդ սարքավորումները կարող են տեղադրվել բնակարաններում, աշխատավարերում, ավտոմեքենաների մեջ տարբեր տեղեր։ Եվ կարող է զայնագրել, այնպես էլ տեսագրել թույլատրելի է, եթե արվում է դատարանի որոշմամբ իրավապահ մարմինների կողմից։ Մասնավոր անձինք դրա իրավունքը չունեն։ Դրանով պայմանավորված մասնավոր հատվածներում, երբ մենք մտնում ենք եւ կան տեսախցիկներ, պարտադիր զգուշացում կարահանվում է։ Այո։ Պարոն Սարգսյան, իսկ մասնավոր անձանց միջև ձայնագրությունը պետք է համաձայնեցված լինի։ Կարող է, կարող է նաև դրա մասին չհայտնել, դա հանցանք չի համարվում։ Այսինքն երկու զրուցողներից մեկը կարող է ձայնագրել, եւ իրեն չեն կարող մեղադրել որևէ օրենք խախտելու մեջ։ Ընթակարակը վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշման համաձայն նման ձայնագրությունները ապացուցողական նշանակություն ունեն եւ քրեական գործերով կարող են օգտագործվել օրինական են։ Պարոն Սարգսյան, այժմ տեսաձայնագրություններից խոսենք, սովորաբար յուրաքանչյուր հասարակական վայրում կարծես թե զգուշացվում է, բայց կարող են լինել դեպքեր, երբ առանց զգուշացվելու է, ասենք, անձը չի տեղեկանում եւ գախնի նկարահանվում է այս դեպքում։ Քրեական օրենսգրքով կա նախատեսված պատասխանատվություն անձնական, ընտանեկան, գաղտնիք համարվող տեղեկատվություն ապօինի հավաքագրելը այն տարածելու նպատակով։ Այսինքն հարց է առաջանում՝ ի՞նչ նպատակով են ձեզ նկարում։ Եթե ձեզ նկարում են դա տարածելու նպատակով, ինքը համարվում է հանցանք։ Եվ եթե դրանում արկա է անձնական ընտանեկան գաղտնիք, հա, եթե հասարակական վայրում մարդը բաց ազատ ման է գալիս, իրեն նկարում են, կարծում այդտեղ անձնական ընտանեկան ինչ-որ գաղտնիքի, գաղտնիքի խնդիր չի լինի։ Բայց եթե բաց տարածք չէ, փակ տարածք է եւ անձը ենթադրում է, որ ինքը մենակ է, կամ կոնկրետ սահմանափակ անձանց շրջապատում է եւ իրեն գաղտնի նկարանում են, այստեղ բնականաբար անձնական կյանքի անձեռնամխելիության հարց է առաջանում։ Պատկերացնենք անձը քաղաքի կենտրոնում օրինակ ոստում է մենակ եւ իրեն նկարում են։ Այստեղ կարծում եմ անձնական տվյալների գաղտնիության ինչ որ սահմանափակման խնդիր չի լինի, որտեղ ինքը բաց հրաապարակային ման է գալիս։ Այլ հարց է, որ ինքը կարող է փակ միջավայրում լինել կամ կոնկրետ անձանց հետ լինել ինչ որ սահմանափակ տեսանելի միջավայրում, այս դեպքում կարող են առաջանալ նաև գործարար գաղտնիության հարցեր, որտեղ կարող են բացահայտվել, եթե հանրային տեղերում են, եթե իր անձնական գաղտնիքները հրապարակելու նչունեն հանցանք չէ։ Հիշեցնենք, որ օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրը փաստաբան Տիգրան Սարգսյանն էր, ում հետ խոսեցինք գախնալսումների, նամակագրությունների եւ հաղորդագրությունների գախնազերծման, տեսագրությունների օրինական եւ անօրինական դրսեւորումների մասին։ Այսքան այսօրվա համար հետևենք օրենքներին, լինենք իրազենք, խուսափենք խնդիրներից։